А тож, будь-що. Але всі документи про пересування частин за планом Омаха Біч зберігаються там. І останнє. Сім сьогоднішніх рапортів від наших агентів Франції, Бельгії, Нідерландів. Із них чотири вочевидь фальшиві. Ну, а решту три. Не можна перевірити. Якийсь час стояла важка тиша. Нарешті її урвав голос Вайт Тернера. Коли досі і були сумніви, то тепер ми їх не маємо. Так, так. Сумнівів вже немає. Він говорив не підводячи голови, тупо дивлячись на вогонь. Німці знають майже про все, що тут діється. А от ми не знаємо майже нічого, що діється на континенті. І на додачу ще й Сміт з його людьми. Так ще й Сміт з його людьми, повторив Роланд і їх можна вже викреслити із списків. Вайт Тернер говорив дуже тихо, так, щоб не почув оператор у кутку кімнати. А операція Оверлорд, сер. Операція Оверлорд? пробурмотів Роланд. Так, і також можна викреслити із планів. Розвідка це найперша зброя в сучасній війні. З гіркотою промовив Вайет Тернер. А втім, здається, це ще хтось сказав до мене. Найперша зброя в сучасній війні повторив він. Так, де немає розвідки, там немає і війни. Адмірал натиснув на кнопку зв'язку. Приготуйте мою машину. Полковнику, ви поїдете на аеродром? І значно далі, адмірале. Значно далі теж, якщо ви, звичайно, дозволите. Ми ж про все домовилися. Неначе так, знизав плечима Роланд. Та я розумію. Я прекрасно розумію ваш теперішній стан. Якщо вважатимете за потрібне, платіть життям таких намірів у мене не було. Вайт Тернер підійшов до столика, взяв стен, повернувся до Роланда і усміхнувся. Можливо, доведеться зустрітися з противником, сер. Цілком можливо. Цілком усмішки у відповідь на обличчі в адмірала не було. Ви чули, що він сказав? Сміт увімкнув рацію, склав антенну і подивився скоса на шафера. Ми можемо припинити операцію. Припинити операцію? Тепер? Шафер розлютився. Невже вам не ясно, що коли ми це зробимо, то вони через день-два схоплять мері? Він зробив значущу паузу. А якщо це станеться, то ще через десять хвилин вони схоплять і гайді. Годі про це, лейтенанте, відказав Сміт. Адже ви бачили її лише один раз. Якихось п'ять хвилин. То що? То що? Вигляд у шафера був дуже войовничий.